Musico helpas tra crisai epocoi. Musico helpas al homoi pli bone trapassi crisoin, kiel exemple la CRONVIRUSAN pandemion. Fari musicon, cae ausculti gin, plenumas tiu ocase malsamain funccioin, kiel tion montras studajo cun homoi el ses landoi sur tri continentoi. Dum la unua periodo de fermitezzo de la publica vivo, de aprilo gis maio 2012, estis faritai demografie representai sondadoi. Pli ol quin mil homoi, el Germanio, Francio, Britio, Italio, Hindio cae Usono, respondis rete al demandoi prisia practicado de musico dum la criso. Pli la duono de la enquetitoi indicis usi musicon por venci emoziain cae sociain stress factoroin. Raportas la esploristoi en studajo ciu jus aperis en faca periodajo. Estas rimarkinde che ne la musico mem servas kiel helpilo por venci problemoin, set la music rilata conduto, do la maniero kiel la homoi modifis sian practican uson de musico dum la criso, clarigas la directorino c'e la Max Planck instituto por empiria estetico en Frankfurto. Ausculti musicon cae fari musicon iet iu ocaso ofertas malsamain in in por venci crison. Homoi, kiui pro la pandemio havas pli forta in negativa in emozioin, aplicas musicon lautio unua vize por la reguligo de depresioi, anxio cae stresso. Tiu strategio estas applicata precipe ce auscultado de musico. Aliflanque homoi cum cefe positiva pasa psica agordigio usas musicon precipe ciel anstatauajon por sociai interagoi. Musico al ili peras, caice auscultado, caice music farado, senton de cun aparteno cae comunezzo. Ce music farado, la musico crome povas servi ciel rimedo por mem reflecto apartan rolon ludis cetio la cron virusa musico. Do nove componitai musicajoi pri la pandemio, cae novae canzonoi cies textoi estis refaritai cun rilato al cron viruso. La intereso pri tiai musicajoi lautio contribuis al tio che homo sentis la occupigion pri musico dum la criso kiel helpon cronvirusa virusa musico, ofertas la eblezon reagi collective je sociai defioi, cae per tio fortigas la resistivon de la unuopa homo cae de la comunumo. Dum la cronvirusa pandemio, la cultura vivo tamen estis forte reductita. Musicistoi facte ne povis publice presenti sian arton. Homoi, ne havis occasion visiti concertoin cae music teatroin. Tial ancau presentagioi de musico en televido estis maloftai. En Austrio oni tial organizis concertoin sen publico, kiwin oni povis tiam spectien televido. Tio ja estis ioma helpo por contentigi sian besonon pri musico el actuala productado cae ancau nun, ciam eblas visiti concertoin cae music teatron, sent eblas ancorau manco, sed la situazio iom post iom plibonigas.